në komentin e librës të hoxhës Muhammed ibn Abdul Wahab, librën e tij të cilën e ka shënuar Kitabu Tauhid, libri i njësimit të Allahut te bareke ve teala. Dhe kemi përmend disa prej vlerave të kësaj kaptine dhe se Allahu xhallahu ala nuk na ka krijuar për asgjë tjetër vetëm që na ta adhurojmë Allahun xhallahu ala duke e njësuar me emrat e tij duke e njësuar në krijim dhe duke e njësuar me veprat tona Allahun te bareke ve teala. Dhe kemi mbet edhe tek disa hadithe të cilat i ka përmend hoxha në vlerën e e tauhidit. Pastaj hoxha zakonisht pasi i përmend disa hadithe dhe i përmend disa ajete, në fund i jep si konkluz disa pika të shkurta se çka ka nxjerr prej dobive Pejgamber prej pejgamberëve dhe është prej pesë pejgamberëve të mëdhenj. Ka thënë Musa alejhi selam duke iu drejtuar Allahut xhalla wa ala. Ka thënë ja Rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ka thënë o Allah, o Zoti jem, më mëso diçka mua që të të përmendi me ta dhe të lutna tyje me ata. Domethënë Musa alejhi selam Si Pejgamber i Allahut xhalla ve ala kërkon prej Allahut diçka m'i dhon diçka të veçantë, që ta përmendë më shumë Allahun xhalla ve ala dhe të jetë i veçum prej prej njerëzve tjerë. Ka thënë Allahu xhalla ve ala në përgjigje ndaj Musës alayhis salam, "Kul ya Musa la ilaha illa Allah." Allahu xhalla ve ala ju ka përgjigj çka me thon. Nëse Musa i ka kërkuar diçka të veçantë, Dhe ka menduar se Allahu xhallahu ala ka me i dhënë diçka jashtë asaj të cilës ja ka shpall prej prej Islamit dhe tauhidit. I ka thënë thuaj o Musa la ilaha illa Allah. Musa alayhis salam pasi e ka kërkuar lutjen e veçantë, ju ka drejtuar Allahut xhallahu ala kur i ka thënë ja Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. O Zot, krejt robt e tu janë tu e thonë këta. Na krejt e thojmë la ilahe illallah, unë po du diçka më të veçantë. Ju ka përgjigj Allahu xhalla ve ala, Ja Musa, o Musa, leu enne es-semawati es-seba, sikur shtatë qiejt, shtatë qiejt, wa amirahunne ghairi, edhe gjithçka çka jeton në qiell përveç Mue, përveç Mue, wal-aradine es-seba, dhe shtatë tokat, Si sahih. Hoxha e ka prue Muhammed ibn Abdulwahhabi këtë hadith për me tregue vlerën e teuhidit. Vlerën e teuhidit. Dhe ka per, ka me permend fund të kësaj kaptinës se si Allahu xhelle ve ala edhe pengamerve, pengamer, megjithse pengamert për çka dërgohen, vetëm me jau msue njerëzve La ilahe illa Allah, se nuk ka të adhuruar me meritë pos Allahut xhelle ve ala. Megjithë këta, Ka pas nevojë Musa me ia përkujtu vlerën e çkait? Të teuhidit. Pejgamberi i Allahut ka pas nevojë Allahu xhalla ve ala me i thanë nuk ka diçka ma të veçantë se la ilahe illa Allah. Kjo është kulminacioni, kjo është ma e veçanta. Kjo nuk nuk ka vlerë dhe meritë edhe fjalë ma fisnike dhe ma shumë që ka mundësi me fitu njeri shpërblim sesa fjala la ilahe illa Allah, andaj i ka thonë çka të qitësh kah peshorja, çka ka në qiell dhe në tokë dhe prej njerëzve dhe krijesave dhe veprave dhe krejt dhe del la ilahe illallah nga tjetra anë, rëndon. Edhe kjo është me shenjë edhe aludon në vlerën e madhe të cilën e ka teuhidi i Allahut tebareke ve teala. Pastaj, ka përmend hoxha një hadith tjetër gjithashtu në vlerën Nëpërmjet Pejgamberit alejhi selam si hadith, ky lloj i hadithit quhet hadith El Kudsi, hadith El Kudsi, pastaj dijetarët kanë polemizuar se a është në shkallën e njëjtë të Kur'anit apo nuk është, ma e vërteta është që nuk është nga se ka shumë dallime prej Kur'anit dhe hadithit Kudsi, me pajtimin, me gjithë pajtimin se kjo fjalë e Allahut është. Nga se Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem kur thoje ka thënë Allahu, ka thënë Allahu. Polemika është a është shprehja sikur e Kuranit apo Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem e ka formulu shprehjen ndërsa domethënia është brenda këtyre shprehjeve, kjo është polemika. Domthon sa për informim i thonë hadith el Kudsi është fjalë e Allahut xhelle ve ala e cila ka ardhur në një mënyrë tjetër dhe nuk falet namazi me këta dhe nuk e merr dispozitën e Kuranit, Kurani ka disa dispozita të veçanta, të cilat nuk lexohet xhunub, nuk preket pa avdes, e kështu me radhë, sfida që Allahu xhelle ve ala kur i ka sfiduar mushrikët, sjellni një Kur'an, nëse jeni të vërtetë, nuk thuhet këta për hadithin kudsi, andaj nuk thuhet shumë nga se disa orientalistë kanë thënë mujna me sjell. Mirë, po mujnë me sjell në Në shprehje ndoshta t'ngjajshme me hadithin kudsi, mirëpo me Kur'anin në mënyrë absolute. Ka thonë ka thonë Allahu xhallahu ala ya ibn Adam o biri i Ademit, o bir i Ademit. Kjo i drejtohet çdo bir të Ademit. Law ataytani bi qurab al-ard khataya. Nëse më vjen mue sa e gjithë toka me gjunahe, Thumme laqiteni la tushriku bi shej'en Pastaj më takon mue Pastaj më takon mue Nuk m'ban aspak ortak Nuk m'ban aspak shok Do me thonë Më vjen te une dhe ti je tu më njësu mue Në mënyrë absolute E adhuron vetëm Allahun te bareke ve teala Edhe megjithëse e ki në bagazh me veti Sa krejt toka gjunahe Allahu ju merr juve. Allahu ju merr juve dhe ju largon. Pastaj vjen me një popull tjetër. Yudhnibuna thumma yastaghfirun. Bajnë gjunahe, pastaj kërkojnë Allahut xhallahu ala falje. Domethënë, kjo është prej usuleve, prej bazave të ehli sunetit se njeriu nuk ka mundësi asnjëherë, asnjëherë me u zhvesh komplet prej gjunahut. Edhe nëse, edhe nëse nga fotografia e jashtme nuk ban aspak gjunah. Edhe nëse nuk bën aspak. Ibn Qayyim e ka përmend këta, ka thonë nëse njeriu don me provu 24 orë. Mos me i bo Allahut xhallahu ala gjunah hiç. Ka thonë, ka mundësi si gjunahe ndalesa, mu abstenu krejt komplet. Prap ka ronë n'gjunah. E si? E si prap ka ronë n'gjunah? Ngase Allahu xhallahu ala, Qaq nimete t'ka dhonë, saqë ti s'un e falënderon as dy për qind për ato. E kjo është gjunah. Kjo është gjunah ngase Allahu xhelle ve ala t'ka dhënë shumë, pastaj t'ka kërku me falënderu, ti s'ki mundësi me falënderu. Ti s'ki mundësi me falënderu kështu që nuk ki mundësi mu zhvesh prej gjunahut. Kjo është për qëllim me potencue se gjunahi ndonjëherë nuk është vetëm shkelja e një vepre t'ndalume. Jo. Ndonjëherë gjunahi është edhe Mosfalenderimi. Nuk e falenderon Allahun xhallahu ala, ndërsa ai nuk t'i nal ty të mirat. Allahu xhallahu ala i ka lëshu të mirat te tu te ti pa pa hesap. Edhe nëse ti nuk i din, Allahu xhallahu ala ka lshu të mira. Andaj disa prej selefëve e kanë përmend Nëse do me dit, i kanë thonë, ma kujto ni të mirë të Allahut xhallahu ala. Ma kujto ni të mirë të Allahut xhallahu ala. I kanë thonë, msheli sytë pak. Msheli pak syt, e sheh ni të mirë të Allahu xhelle ve ala, veç pak me mshel syt. E din se Allahu xhelle ve ala t'ka furnizu me diçka të madhe. Domethënë prej ehli sunnetit është se njeriu nuk zhveshet nga mëkati në mënyrë absolute. Pastaj ka thonë: "Le etejtuke bi qurabiha maghfira." Nëse ti qikjo gjendja jote, je i mbushur i stërngarkuar me gjunahe, Mirëpo mu m'ki takue, pozita e fundit t'a kon, Thumme lekiteni! Pastaj, domthon, gjendja e fundit e jotja a kon, nuk i ki ba Allahu xhelle ve ala shirk. Allahu thot, unë t'vi me qaq sa ki ba gjunahe, me qaq magfiret, me qaq falje gjunahesh. Hoxha ka sjell këtë hadith për me tregue vlerën e teuhidit. Vallahi, njerëzit me e kuptu vlerën e teuhidit, me e kuptue vlerën Se çka do me thanë Allahu xhelle ve ala me e kuptu përgjigjen pse Allahu na ka krijue, që thot Ibn Kajimi, kishin m'iu fluturu zemrat për dit. Kishin m'iu fluturu zemrat për dit. Ngase Allahu xhelle ve ala nuk i ka kërku njeriut mu përsos. As nuk duhet me tentue mu përsos. Ngase s'ki mundësi mu përsos. Allahu xhelle ve ala është absoluti. Lehul kemalul mutlak. Atij i takon Përsosmëria absolute, sado që të rvatesh e kotë është. Ebu Bekri radhiyallahu anhu, më i miri i këtij ummeti. Një ditë e ka ndal pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, a më mëson një dua ta bëj? A më mëson një dua të veçantë mu ta bëj? Ka thonë po ja Ebu Bekr, ta mësoj një dua ty. Ebu Bekr ka thonë çka me thonë? Ka thënë thuj o Ebu Bekër Allahumme inni dhalemtu nefsi dhulmen kethiran faghfirli fe innehu la jaghfiru dhunube illa ent Thuaj o Allah o Allahu im unë i kam ba zullum vetvetes me zullum shumë faghfirli falma mue se nuk mundet me mi fal gjunahet askush përveç tije Edhe kush don me me u kënaq me këtë hadith, me këtë shpjegimin e hadithit, e ka e ka shoshit edhe ka spjegu në mënyrën ma të mirë Ibn Kajimi, Allah e mëshiroftë. Mirëpo, është këtu vlen me cek Ebu Bekri. Ebu Bekri i cili mas pengamerit sallallahu alaihi wasallam hin n'xhenet. I pari shka hi prej njerëzve në xhenet është Ebu Bekri. Edhe megjithatë i ka thonë, thuj, Allahumme inni dhalemtu nefsi. O Allah, unë i kom bo zullum vetvetes shumë. Fagfirli, banëm Jepëm mëshirë prej anës tane dhe falem. Andaj ky hadith është hadith i madh, e cila tregon vlerën e la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. Edhe është e denjë, edhe duhet shumë mi kushtu kujdes, edhe duhet shumë me dhënë mund me e mësu këtë fjalë, me e përsërit këtë fjalë. Paramendoni Musës alayhis salam i ka thënë Allahu xhallahu ala, thuj la ilahe illallah. Megjithëse ai pejgamber për qat fjalë është dërgu, Thuaj la ilahe illallah. Njerëzit nuk e kuptojnë. Madje nuk e kuptojnë njerëzit të cilët e kanë marrë detyrë për me shpjegu la ilahe illallah, mendojnë se nëse vazhdojnë me shpjegu fjalën la ilahe illallah, është humbje kohe. Kjo nuk është iftira, këtë e kemi ndëgju me, ve, me veshtë tonë. Nëse mendojnë se me folë për Allahun xhelle u ala, është prej sendeve të cilët janë të panevojshme. Allahu xhelle u ala Se Allahu xhelle u ala, megjithëse njeriu e ngarkon tepër vetveten, me çka nuk duhet me ngarku, Allahu xhelle u ala i ka dhanë mundësi mu çliru pi kësaj krejt. I ka dhanë mundësi mu çlirue, duke kur e ka zbrit teuhidin, kur e ka zbrit fjalën la ilahe illallah, ja shlin krejt. Me ni estagfirullah, Allahu xhelle u ala ja shlin krejt. Kjo mirësi e madhe. Kjo mirësi e madhe, edhe pse këto mirësi tash nuk nuk prekën. Nuk nuk shijohen, ndoshta veç se besimtari i cili Allahu xhallahu ala ja ka mbush zemrën me iman e shijon. Mirëpo vallahi ditën e gjykimit kanë me dal këto sende. Kanë me dal kur kanë me kon njerëzit ma s'vështirti, kanë me pas shumë nevojë. Mos me, me, me u mbrojt diçka prej xhehenemit, ka me i pa këto vepra, ndoshta një subhanallahu çka tash ti nuk e llogarit shumë të madhe. Me thon subhanallahi ve bihamdihi. Ti nuk e llogarit shumë të madhe, por vallahi te Allahu janë shumë të mëdha. Te Allahu është shumë e madhe. E meseleja e parë është kjo, domethënë mirësia e madhe Allahu xhalla wala. Pastaj ka thonë, meseleja e dytë, kathratu thawabit tauhid inda Allah. Shpërblimi i madh që e merr njeriu për tauhidin tek Allahu xhalla wala. Shpërblim i madh. Shpërblim i madh të cilat nuk e din se sa është ai i madh veç Allahu xhalla wala. Nuk ka për qëllim tekfir me bë dikon kafir, se tekfir ka tjetër kuptim, shlyerja e gjynaheve të shumta për hir të teuhidit. A ka diçka më të madhe se kjo? A ka diçka më të madhe se ti me pas ndaj dikujt faj shumë, i ke bë zullum shumë, kjo në dunja, mes njerëzve. Dhe në fund ai me të akuzu veç një kusht, jo shumë të madh, edhe me të thonë këtë falë ta ki. Kish mu kon një lloj çlirimi i madh për tije. E çka thu ditën e gjykimit? Ditën e gjykimit çka shumica marrin rrugën për zjarr. Shumica marrin rrugën për zjarr edhe ti ki nevojë diçka me ndërmjetësu për tije, edhe me të largue. Andaj kjo është koha jonë, Allahu xhelle ve ala na ka dhanë neve mundësinë. Ti derisa je të humur frymë Allahu xhelle ve ala ta ka dhanë mundësinë. Allahu xhelle ve ala çat intelegjencë të cilën ta ka dhanë Dije se shejtani mundohet shpesh herë me të fol edhe kan përmend këta dijetart se njeriu nuk lind me intelegjenc të madhe po ajo shkon duke duke u zhvillu Allahu xhel wale ka zbrit librën leallekum teaqilun ju ta rritni intelegjencën me kët libër fihi dhikrukum në kët libër e keni dhikrin çka është dhikr dijetar kan polemizu shum çka është dhikr kan thon disa krenaria Nuk ka mundësi njeri me pas krenari ai i cili nuk kapet për librin e Allahut xhelle ve ala. Dhikrukum është edhe me u përmend, me të përmend dikush. S'ka mundësi, kush përmendet sot në dunja? Të kalumit? Pejgambert përmenden. Përmenden muxhahidët e mëdhenj. Përmenden ulemat. Përmendet Ibn Tejmije, përmendet Imam Ahmed, Imam Shafi. Pse? Pse ata janë kap për këtë libër. Fihi dhikrukum. Këtu e keni përmendjen. Këtu e keni përmendjen. Andaj Allahu xhelle ve ala këta e ka dhanë si mundësi. Pastaj ka thënë meselja e katërt, tefsiri i ajeteve të surës El Enam. Kush ka qenë prezent te tefsiri i surës El Enam tri ajetet e mëdhoja ku ka thënë Abdullahi ibn Mes'udi se këto janë vasijeti testamenti i Muhammedit sallallahu alejhi vesellem me nënshkrim të tij të cilat tri ajete e kanë përfshi gjithë fejen e Allahut tebareke ve teala dhe në këto ajete është përmend Kush thotë La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah, dhe se Isa alejhis selam është rob dhe i dërguar i Tij, dhe fjalë e Allahut xhelle ve ala të cilën e ka hedh te Merjemja, dhe se xhenneti është hak, dhe zjarri është hak, ka thonë e fut Allahu xhelle ve ala në xhennet çfarëdo vepre të cilën ta kish bo. Domthon a pat shumë gjunahe, apo a pat shumë vepra të mira s'ka dert. Ngase nëse ka plotësu çeta, Thot Allahu xhellewala e fut në xhenet pa pa ja morr veprën llogari shum thot hoxha duhet me meditu shum kët hadith na e përmendëm se është hadith i madh hoxha këtu e ka potencu teemmul teemmul ngase Allahu xhellewala e ja ka e ka pengu njeriun nga marrja e mësimeve të Kur'anit pos atij i cili ulet dhe mediton efela jetedebberune el Kur'an a nuk ndalen me meditue Tedebbur është me shfletu fjalë për fjalë e me mundu me nxjerr dobi. Kështu Allahu xhelle ue ala ti çel tyje horizontet e gjana të diturisë. Thotë hoxha, meselja e gjashtë. Thotë ti nëse e bashkon. Në këto janë mesele të cilat grupe të ndryshme të mëdha kanë polemizuar shumë. Është polemikë e madhe. Kush mirret me ato polemika e din. Grupe ndryshme, grupe xhehmije, grupe mu'tezilije, grupe esh'arije, grupe maturidije, grupe murxhi'e, havarixh, rafid, shia, e kështu me radhë, grupe, grupe, ndoshta edhe shumica nuk ja u dinë se ku përkatësohen, çka besojnë, gjithkush mundohet më, më argumentu me diçka me fjalë t'Pejgamberit, sallallahu alejhi ve sellem. Hoxha këtu do me potencu një mesele, me ju bo demant shumë grupeve, të cilat kanë deviju nga kuptimi i sakt i selefit. Ka thonë, Njerëzit qëllim këqij, apo thuaj edhe njerëzit naivë, apo thuaj edhe njerëz të cilët janë ndikue, edhe pse kanë qenë ibadetxhi, mirëpo janë ndiku prej disa fitneve, e kanë marrë këtë hadith dhe kanë vendos usule, të cilat usule s'i kanë pas sahabët. Çfarë usule? Çfarë themele? Kanë thonë kjo hadith është argument për neve se kush thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah le të bëjë çka t'dojë hiç mos të interesojë më. Edhe s'guxon ti as me e qortu mo. Edhe nuk guxon atij me thonë hajde bëre veprën. Pse? Ngase hadithi ka thonë çfarëdo koftë prej veprës. Çfarëdo qoftë prej veprës. Edhe kjo është prej devijimit në kuptim t'ajeteve t'haditheve. Ktu duhet me e potencu edhe e kemi potencu shpesh se nuk ka mundësi me arrit me kuptu se çka ka dashtë me thonë Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, qëllimin kryesor, vetëm nëse i mbledh gjitha hadithet, e një temës dhe pastaj nxjerr përfundim. Ndërsa kapja për diçka dhe lanja për diçkaje, kjo sjell telashe. Kjo sjell devijime të mëdha. Elledhine xhealul Kur'ane idin. Allahu xhelle ue ala ka thënë, duke i qortu, ata të cilët e kanë bërë Kur'anin copa copa, morin diçka edhe lajnë diçka. Allahu xhelle ue ala ka thënë, ulaike humul kafirune hakka. Qafirat më të mëdhej janë qëta. Qafirat më të mëdhej janë qëta, pse marrin prej Kuranit çka dojnë, ku i konvenon prej meseleve të cilat përputhen me epshet e tina dhe i le mesele të cilat nuk përputhen, vijnë n'kundërshtim, ndeshen me ata çka ai e ka ego. Allahu xhelle ue ala ka qortu shumë nga kjo. Edhe kjo është rrezik i madh. Duhet me marrë një hadith dhe me ia bashkangjit krejt hadithet të cilat flasin rreth asaj teme, nëse don me ditë Se ça ka dashtë me thonë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Ngase dijetarët kanë thonë na jemi të pajtimit gjithë se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka ardhur me disa qëllime kryesore. Disa qëllime kryesore. Ndërsa Ibn Tejmija thotë Nëse kapni për disa sende fjalë gjysmake, na mujna me mendu keq për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A lejohet ndonjërit prej njerëzve mu argumentu me Wejlun lil musallin, i cili është ajet në veti, i cili është ajet në veti, mjerë për ata shka falen. Kështu është ajeti. Mjerë për ata shka bojnë namaz, lil musallin. A lejohet kështu mu argumentu, jo. Bile dijetarët kanë thonë, kush e banë qëllimisht është kafir, mosbesimtar, mohon Allahun xhelle ve ala. Pse? Kjo është tallje. Kjo është ndarja asaj shka s'ndahet. Pse dushmi ashtu? Elledhine hum an salatihim sahun. Allahu xhelle ve ala thotë, mjerë për ata që falën, ndërsa ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Dhe Allahu xhelle ve ala e ka ngërthyer kuptimin me dy ajete. Jo me e marr një ajet dhe me lan tjetrin. Hoxha e ka ditë se nëse e përmendmi vetëm një hadith, disa kanë me thonë, u kri, la ilaha illallah, Muhammed Resulullah, thamë me zemër, me gjuhë, edhe lemë rahat. Jo, Jo, nuk është kështu kuptimi. Mënyrë prerë me ixhma. Po thot, duhesh me bashku edhe hadithin, hadithin tjetër. Cilin hadith? Ne e përmenëm edhe një hadith, ku pejgamberi sallallahu aleyhi sallam ka thonë, Allahu ja ka bo haram zjarrit, ati shka thot la ilahe illallah, jebtëghi biha vexhallah. E kërkon me këta ftirën e Allahut. Qysh ka mundësi me kërku ftirën e Allahut në kokërr shpinës? Qysh ka mundësi me kërku ftirën e Allahut duke nejtë? Qysh ka mundësi me kërku ftirën e Allahut dembel? Qysh ka mundësi me kërku ftirën e Allahut duke mos e adhuru Allahun xhelle ve ala? Qysh ka mundësi me kërku ftirën e Allahut? Domethonë, qysh ka mundësi ti dikon me me e ditë se ky a te kërku ftirën e Allahut, ai s'punon, kjo rrenë, rrenë për havaje. Qysh është n'gjuhën e popullit. Nuk ka mundësi mu bashku. Me kërku ftirën e Allahut ai me ndejt kokërr shpinës. Andaj thotë e bashkojna mes këtij hadithit dhe këtij hadithit edhe del se imani është me zemër, me gjuhë dhe jebtëghi biha vexhallah me vepër. E kërkon me këta, me këtë këto mundohet dhe lëviz dhe e kqyr se ku është kënaqësia e Allahut xhelle ve ala dhe mundohet Allahut me dëshmu me vepër se ai është te kërku ftirën e Allahut tebareke Wa Taala. Këto mesele, hoxha i ka përmend këtu si rezime, si përfundim. Mirëpo këto mesele, ju thashë është luftë e madhe, jo luftë e vogël, luftë me me shekuj, se a është kështu a është kështu. Andaj dush me lutë Allahun tebareke wa Taala me ta çelë zemrën cila është haku, se nji devijim, Feliahdhari alladhina yukhalifuna an amri, Allahu xhalla wa ala ka thënë le të kenë kujdes shumë Ata shka e kundërshtojnë urdhrin e kujna? Pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ndërsa na për mu rujt duhet me lut një herë Allahun xhallahu ala, me thon me lut Allahun o Allah, mundsoma ta kuptoj çka ka dash me thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, jo çka unë muj me kuptu prej fjalës tina. Se qëllimi është me kuptu çka ka dash me na thon ai, jo çka ti mundesh me kuptu prej teksteve. Kjo është mesele e madhe, çka na duhet me qenë të kujdesshëm. Pastaj ka thënë hoxha, meselja e shtatë është e lidhë me ata, domethonë se vepra është shart i la ilahe illallah. Shart, kusht, domethonë la ilahe illallah, prej kushteve të pandara, prej kushteve të pandara, e ka veprën, e ka veprën, edhe ma e madhe prej kësajna është, Krijues Allahu xhella u ala. Prej te iblisi, kafiri ma i madh der te i fundit s'kundërshton kurkush se se krijues është Allahu xhella u ala. A dini ndonjëher që të kish pretendu dikush se qiejt dhe tokën i ka kriju dikush tjetër. Saqi askush as firauni ska thon i kum kriju qiejt dhe tokën. Po kur ka dash me argumentu se është Zot edhe meriton adhurimin ka thon kqyrni qto lumejt, kujna jan. T'mi po ska thon qiella është e jemja. S'ka thonë qiella është e jemja. Andaj Allahu xhallahu ala ka thonë hel ta'lemu lehu semije. A ja di dikujna emrin si të Allahut? Allah, s'e ka kërkush emrin. Kjo prej argumenteve të mdhaja. S'ka n'fytyrë t'tokës as në qiell as kërkun, s'ka pretendu dikush që ka emrin Allah. Tebareke ue teala. Andaj, është prej kushteve të pandara thash me kuptu la ilahe illallah dhe me ja bashkangjitë këta veprën Ai ka kërku diçka të veçantë? Domethonë, pejgamber i madh, pejgamber i madh, me gjithë këta ja ka tërheqë Allahu xhallahu ala vërejtën që La ilahe illallah është diçka shumë e madhe. Edhe këto, këto kuptime duhet mu ndal shumë me i shoshit. Këto kuptime duhet mu ndal shumë me i studiu. Ngase siç ka thonë Ibn Ibn Kajimi, me çdo ajet, unë nxjerr kuptime të teuhidit. Çdo ajet. Çdo ajet. Pastaj ka folë për Ditën e Gjykimit. Kështu me radhë. Andaj Ibn Taymija, Allahu e mëshiroftë, ka thënë, Usulet, usulet e imanit te, te krejt pejgambert janë besimi në Allahun xhelle ve ala, besimi në pejgambert dhe besimi në Ditën e Gjykimit. Usulet e usuleve, themelet e themeleve janë me i besu Allahut Pejgamberëve dhe Ditës së Gjykimit. Edhe shfleton e Kuranin e Allahut Xhelle Ua Ala, e shifni se vazhdimisht krejt temat i ka rreth këtyre tri boshteve. Allahu, Dita e Gjykimit, Pejgambert. Vazhdimisht, ku, përkujtoje filan pejgamberin, përkujtoje filan pejgamberin, dhe Ditën e Gjykimit ka me ndodh kështu dhe kështu, dhe fol për Allahun Te Bareke Ua Te Ala. Andaj, pejgambert nëse kanë pas nevojë me jau tërheq vërejtjen, dhe me ju tregu vlerën e teuhidit. E na? E na? Na që ku jemi me pejgambert? Jo ku jemi me pejgambert, ku jemi me njerëz të mirë, ku jemi me sahabët, ku jemi me dietar të mëdhoj. Nuk nuk mujmë me ua mrri as plunin ngara. As plunin, ata kanë ec larg, na s'jemi kërkun. Andaj na ma së pakti çka mujna me bë, mu ul dhe me i msu këto kuptimet e mëdha të fjalës la ilaha Illallah ngase edhe pejgambert kanë pas nevojë për me ju tërheq vërejtjen për këtë çështje. Thot hoxha, mesela e nëntë. Thot mesela e nëntë është se la ilaha illa Allah po të futet në peshore me gjithçka tjetër. Kur thuhet me gjithë, me gjithçka tjetër në mënyrë absolute gjithçka tjetër. Ngase Allahu xhelle ve ala ka thonë në hadith, gajri, pos meje, Pos meje, ngase Ai është i cili adhurohet. La ilahe illallah është meritë e Tina, meritë e Tina. Andaj Allahu ka thënë, përveç Mue, nëse futni në peshore gjithçka, me melaçe, me gjithçka çka ekziston prej krijesave, dhe fjalën la ilahe illallah, kish me peshue fjala la ilahe illallah. Andaj kjo është një, një, një begati tepër e madhe, nëse na ja kishmi ditë rëndësinë edhe kujdesin. Allahu xhalla ve ala neve na ka begatue me këtë të cilën na ka dhënë. Allahu te bareke ve teala na ka dashtë neve shumë kur na e ka dhënë këtë mundësi. Edhe na të cilët kemi kemi edhe pak prej jetës tonë. Allahu xhalla ve ala na ka dhënë ende frymarrje. Ende frymarrje. Allahu xhalla ve ala sure Merjem ku ka thënë ve ne, ve neuddu lahum adda dhe na frymarrjet jau numrojmë një ka një. Frymarrjet ja u numëron Dahaku ka thënë, Allahu xhalla wa ala i numëron frymarrjet e robëve. Filanit i kanë mejtë edhe çka që edhe ka me morë. Filanit i kanë mejtë edhe çka që edhe ka me morë. Këto frymarrjet duhet me i shfrytëzue, se nuk të jipen më. Këto janë margaritarë, nëse blenë diçka me to për në xhenet blenë, nëse s'blenë përfundon libri jot. Përfundon çështja jote. Ndërsa sendi më i mirë çka ti mundesh me i shfrytëzu këto është me ia dhënë Allahu xhalla wa ala me ia kushtue Prejse Allahu xhalla ve ala i ka kriju njerëzit, lufta vazhdon. Nuk ekziston tjetër luftë. Nuk ekziston tjetër luftë në mënyrë absolute. Luftat e tjera janë fasada. Luftat e tjera janë fotografi, simbole të cilat përkohësisht pastaj bijnë dhe del në shesh se lufta ka qenë për la ilahe illa Allah. Allahu xhalla ve ala ka thënë, Khasmani ihtasamu fi rabbihim, Dy khasmi dy hasmi, dy armiq janë zënë, janë grinë për për Allahun, për Zotin e tyre. Disa dietar kanë thënë, Allahu ka thënë hasmani, dy armiq. Pse dy armiq? Kanë thënë se dunjaja është dy armiq, dy palë. Pala e muslimanëve dhe pala e kafirave. Edhe pse në përgjithësi janë shuuben wa qabaila, janë popuj dhe fise dhe kabile, mirë po kthehen prapë te Kur i ka thënë Musës, "Wal aradin as-sab" dhe shtat tokat. Shtat tokat, dietar kanë polemizuar çka është për qëllim shtat toka. Shtat shtresa, shtat toka, domethënë mënyrë çka është pasë për qëllim, kjo është mesele e polemizuar, hoxha ka mendimin se shtat toka ekzistojnë sikur shtat qiej. Qysh janë Allahu xhallahu ala e din më mirë, mirë po teksti ka ardhur i qartë, Se, Es-semawat es-seb', shtatë qiej, Wal-aradin es-seb', dhe shtatë tokat. Allahu xhalla wa ala në Kur'an nuk i ka përmend shtatë tokat, i ka përmend shtatë qiej, miz, sidoqoftë, kjo mesela është e polemizuar, hoxha ka mendimin se është shtatë. Mesela e 11. Thot dhe në qiell ka njerëz dhe krijesa të cilat jetojnë, jo njerëz melaqe. Njerëz është për qëllim në tokë ndërsa në qiell krijesat e Allahut te bareke ve teala melaqe edhe çka don Allahu te bareke ve teala nga se Allahu xhelle ve ala kur tha shtat qiej dhe çka jeton në to hoxha e ka nxjerr nga kjo fjala çka jeton në to se në qiell jeton dikush edhe Allahu xhelle ve ala e din kush jeton Meselja e 12 Pohimi i sifateve të Allahu te bareke ve teala Sa i përket fytyrës, fytyra në kuptimin tonë është gjymtyrë. Fytyra në kuptimin tonë është gjymtyrë dhe organ i cili ka mundësi me ekzistu dhe mos me ekzistu. Apo, munt dikush me ta largu fytyrën, munt dikush gjymtyrën me ta hek. Edhe kjo është luftë e madhe. Mirëpo, fjala e ehli sunnetit, fjala e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, fjala e sahabeve është se Ftyra Allahu xhelle ve ala, në kuptimin tonë gjymtyrë, nuk është në kuptimin Allahu xhelle ve ala gjymtyrë. Ngase lejse kemithlihi shej, nuk është askush si ai. Nuk është askush si ai. Sikur që na kemi qenie, dhat, në gjuhën arabe, qenie, që ekzistojna, edhe jemi të krijum, edhe jemi që kemi mujt mos me qenë, edhe kemi mos me qenë, në të ardhmen, Allahu na shkatërron, pastaj na ringjall, Allahu xhelle ve ala nuk është si askush. Andaj, na ia pohojna Allahut xhelle ve ala ftyrën. Edhe ftyra e tij është si asnjë ftyrë. Allahu tebareke ve teala ka ftyrë. Ka ftyrë, andaj hoxha ka potencu këtu, ngase e ka nxjerrë nga hadithi, në kundërshtim me Esh'aritë dhe ka thënë, Allahu xhelle ve ala ka pohue ftyrën. Pastaj ka thënë, Meselja e 13 Se shirku nuk është veç me gjuhë. Nuk është veç me gjuhë. Edhe prapë e ka nxjerrë nga kjo yebteghi biha wajha Allah. Ti mundesh me pyet çish e ka nxjerrë yebteghi biha wajha Allah se s'është çështja veç me gjuhë. E kërkon fytyrën e Allahut, ngase gjuhën arabe e kërkon, kërkon lëvizje. Në fjala kërkon. Nuk ka mundësi dikush me kërkue pa lëviz. Kur ti kërkon diçka, Duhesh me vrapu pas asajna. Kështu që hoxha e ka dash me nxjerr. Vazhdimisht ju ka ba demant grupeve të devijuara se mos i shpifni Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem diçka çka ai nuk e ka pas për qëllim. Pejgamberi sallallahu nuk ka ardh me një sheriat i cili sheriat pezullohet. Besoni qeta dhe ju vazhdoni jetën si doni ju. Jo. Ju kini mu përkufizu me sheriatin. Ju kimi me nejt në korniza çka don pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Yebtaghi biha wajh Allah. Andaj shpërblimet e mdhoja nuk janë të varura për sende, për sende të cilat janë të rrejshme. Jo, duhet me vërtetu me me vepër. Meselja e 14 thot me medito mes asajna se Muhammedi sallallahu alaihi sallam dhe Isa alaihi sallam janë rob Dhe të dërguar të Allahut. Rob dhe të dërguar të Allahut. Pastaj thotë, Isa alayhis salam është rob i Allahut. Ktu ka domethonë përputhje me pejgamberin sallallahu alaihi sallam me një sifat është i dërguar dhe gjitha këtu bashkohen në në pejgamberllëk mirëpo Isa veçohet me diçka tjetër veçohet me diçka tjetër çka ky veçim i ka bo disa njerëz gjithashtu me, me devijue gjithashtu me deviju ngase Allahu xhelle ve ala ka thonë se aj është i lindur pa, pa bab dhe kur ka thonë kelimeten elkaha ila Merjem shikoni këto, këto fjalë po i ceki me qëllim me qëllim ngase me qeto ajete argumentohen orientalistët Se në Kur'an ka argumente për krishterizmin. Ka argumente për krishterizmin, si se Allahu xhallahu ve ala ka thonë wa ruhun dhe shpirt prej tina. Çka kanë kuptu ata? Se Allahu xhallahu ve ala, ta'ala Allahu amma yaqulun, se Allahu ka dhënë prej shpirtit, ka nda prej shpirtit të atij te Isa. Nuk është ashtu. Allahu xhallahu ve ala ka kriju shpirtin tek ai. E ka kriju shpirtin tek ai duke i thonë kun feyakunu, Bëhu dhe bëhet. Në këta Isa dallohet, ndallohet nga Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, ngase ishte lindur pa prind, pa babë. Dhe hoxha thotë pastaj, dhe shpirti nuk është për qëllim e ndarje pe, pej Allahut xhelle u ala, neudhu billah, po është për qëllim se Allahu e ka kriju shpirtin dhe ja ka dhonë Isës alejhi selam. Meselja e shtatëmbëdhjetë thotë, Njohja e mirësisë dhe begatisë çka do me thonë me besu në xhennet dhe xhehenem. Ne ndonjëherë harrojmë çka do me thonë se e besojna që ka zjarr dhe ka xhehenem. Mirëpo çka ka thonë, kush beson se janë hak, futet në xhennet. Prej kushteve i ka bo për për në xhennet. Kështu që këto kanë kanë fshehtësi sekrete të mëdha që ti beson se ka xhennet dhe xhehenem. Nuk janë të rastësishme. Këto ndikojnë n'jetën tënde se si ti lëviz. Kjo ndikon mes atij i cili rrenë dhe i cili nuk rrenë. Nëse ki besu hak në xhehenemin, vallahi kjo ka me reflektu në jetën tane. Nuk ka mundësi ti me besu që je i kërcënu me zjarr dhe pastaj ti me jetue si i dalldisur. Nuk ka mundësi. Ti ki me përkufizu vetveten. Ki me përkufizu vetveten. Gjithashtu, hoxha ka përmenë meselën e e tetëmbëdhjetë, thot dhe me kuptu mirë se çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarëdo qoftë prej veprave. çfarë do qoftë prej veprave dhe meselja e 20 e 19-ta ka thonë se mizani i ka dy anë dy anë Edhe kjo mesele e polemik, mirëpo na i përmbahemi asaj që ka thënë Hoxha këtu Muhammed ibn Abdul Wahhabi se peshorja i ka dy dy pjesë. Dy anë. Dhe meselja e 20 dhe këtë e përfundojna se Allahu xhalla wa ala e ka përmend fytyrën e tina në nëpërmjet fjalëve të tij në Kuran dhe fjalëve të Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem dhe qëllimi më i madh i besimtarit në ftyrë t'tokës është me jetue për me pa ftyrën e Allahut tebareke ve teala. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka bë dua. O Allah, ka thënë më mundso shikimin n'ftyrën tane. Më mundso shikimin n'ftyrën tane, ka thënë o Allah mos më privo nga shikimi i fytyrës tane, ka thënë o Allah bënëm që t'mallëngjehna për shikimin e fytyrës tane. Allahu xhalla wa ala mos na privoft nga shikimi i ftyrës së Allahut tebareke ve teala, ngase kjo është kulminacioni i i kënaqësive. Kjo është kulminacioni i kënaqësive kur ta shohin ditën e gjykimit Allahu xhalla wa ala kur t'i fut n'xhennet robt e tina edhe e shohin Allahun tebareke ve teala, kjo është mesela e veçantë, edhe këtë e kanë trajtue dijetarët, e cila është vërtet një mesele e cila duhet me u shtjellu shumë dhe me i me ju fut mallëngjim besimtarëve për për këtë mesele, lusim Allahun tebareke ve teala që të na japë kuptim të fesë tina, lusim Allahun tebareke ve teala që të na i pastrojë zemrat me tauhid dhe iman, wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn.